для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташук. І яны пабачыліся праз тры дні. Пабачыліся, хоць угавору не было, просто падказала чуццё. Першая прыйшла Ганна, ідучы за гуменнай дарогай азірнулася, стала ў потімку ля васілёвага гумна, прытулілася да сцяны. Слухала, узіралася, поўнілася такім неспакоем, што дрыжала ўся. Няўжо не прыйдзе не пабачыцца. Ганаш стаяць не магла на месцы ад думкі, што так можа і стацца. Як заўважыла цёмную постаць Васіля ад двара, пазнала, дрыготка ўзяла яшчэ мацней. Я уже баялася, сказала Ганна ціха і шчыра. Не здагадаецца, думала, — Васіль помаўчаў момант. Не ўзяў яе рукі, не абняў. Я і учора прыходзіў, сказаў ён. Думаў, можа, будзе. Не можна было мне. Сягоння як вырвалася да сваіх жывасілам, можна сказаць, адказала Ганна. І за мной глядзяць. Не вераць. У іх была тая шчырасць, як і ў тыя разы, але вось той блізкасці роднасці дзіўна не было ўжо са шчырасцю няпрошанае неадступнае чулася яшчэ нешта што як бы трэцяе стаяла між іх і не давала ім быць блізкімі асабліва гэта трэцяе стрымлівала васіля ганна чула гэта востра і крыўдна знаю уже, Мачыха сказала: Як у цябе было? гаварыла Ганна, стараючыся не заўважаць стрыманасці Васіля. Ведаю, як пракоп пайшоў. Пайшоў. Васіль за тым, што яна сказала, чуў яшчэ пытання, а як жа маня будзе, але не адказаў нічога, не хацеў ні гаварыць, ні думаць пра гэта, сам не ведаў тое, што стаяло між іх, аддаляла, было няяснае, непадатнае і важкае. Яны стаялі, можа, хвіліну моўчкі, блізкія і далёкія разам. Ганна раптам паспрабавала пераступіць мяжу, знарок весела задзіраста усміхнулася. Ну от, і няма чаго баяцца. Знаюць усе. Васіль не засмяяўся. Знаюць. Не так яно страшна, як здавалася, зноў сказала весела Ганна. Васіль прамаўчаў, яго маўчанне не толькі не стрымала яе, а як бы дало большай рашучасці. Пацярплю яшчэ трохі, сказала Ганна аж дзіва лёгка. А там Васілю здалося Ганна, Вось-вось засмяецца, і ён хмурна пацікавіўся. А што там? А кіну ўсё. Хай яно згарыць. Як пра даўно абдуманае, сказала ўжо без смеху. Я пайду. Куды это? спытаў Васіль. А хоць куды? Куды вочы глядзяць? Сказала. А надумалася і пайду толькі таго і свету што курані як прападаць тут век дык мо знайду што яна гаварыла ўсё гарачэй і сур'ёзней ну мазыр пайду а мо і далей абы далей адсюль чтоб карчовы духу не было і не відно і не чутно Ганна раптам дадала шчыра от кеп ты быў яна не толькі хацела гэтага яна быццам пазвала васіля на так гэта было сказано. Васіль чуў, сказала пра яго не так сабе не выпадкова, думала пра гэта. І яму стала хораша і радасна. Момант было адчування шчаслівай вялікай блізкасці. І ў свеце было толькі яго і яе шчасце. Не бойся. Чуеш, нічога не бойся, як бы чуючы яго настрой казала Ганна. І это толькі зразу асмеліцца страшна, а там добра будзе, во пабачыш. Ці мы паны якія? Ці ж чужога жыць прывучаны з малку. Рукі е рабіць умеем, Не прападём нідзе пабачыш. Што ж я кажу, не прападём. Жыць будзем, як ніхто не жыве. На зайздрасць усім жыць будзем, у дваіх дружна, шчасліва, як ніхто. А я ж цябе так люблю, так любіць буду. Век, родны, мілы мой васілёчак. Ніколі нічыя душа не хвалявала Васіля так, як яе ў той вечар. Ніколі нікога не любіла Ганна так, як як яго у тым холодным беспрытульным потімку каля гумна. У бядзе ў роспачы Васіль быў гані не проста любам, а быў надзеяй, ратункам, быў тым жыццём, да якога я нарвалася. І яна Васілю была тым шчасцем, якога яму так не не хапала заўсёды. Гарачы шэпт Ганны, яе рашучасць глушылі заўсёдную васілёву разважнасць. Момант была дзіўная лёгкасць. Момант чуў вясёлую волю ў сабе Васіль. Нібы ўжо ішлі яны разам. А ўсё ж больш са звычкі Васіль стрымаў сябе. Не так это проста. Проста, няпроста, А не трэба баяцца, адказала Ганна. Это адважыцца толькі страшна. А як адважышся лягчэй? Страшна толькі пачаць, а там лягчэй будзе, во пабачыш. Не век жа жыць не любячы. Што любіў, тады б другое было, А як не любячы, дык чаго баяцца? Чаго шкадаваць тых кароў той хаты, які ў іх толк, як терпіш толькі адзін аднаго? Любоў будзе, усё нажывецца, і не на гора, а на радасць, і ўсё на радасць будзе. Але раптам яна абарвала свой шэпт, парывіста ступіла да яго, абхапіла рукамі за шыю і прыціснулася так, што ён пачуў усю яе ад гарачага лба да дужых ног. Хвіліну яна стаяла так, як бы перадаць хацела ўвесь агонь сваёй душы усю сваю адвагу. А потым адарвалася так жа рэзка і сказала ціха: « Не, канешне, зразу рашаць, ты падумай, А як надумайся, дай знак. Апошнія словы Ганна прамовіла спакойна, неяк дзелавіта, а потым павярнулася цвёрда хутка, пайшла ў цемру загуменнай дарогі. Васіль стаяў, а потым паволі падаўся к двару. Ці стаяў потым ля павеці, ці ляжаў на палацях, згадкі, думкі аб спатканні з Ганнаю, аб тым, што яна гаварыла, важка варочаліся ў галаве, вярэдзілі душу з нязнанай горачу. Былі і хвіліны, калі здавалася, што ён гатоў кінуць усё. Прападзі яно пропадам кінуць і ісці разам з ёй, з Ганною. Па тое шчасце, што недзеш і праўда можа ёсць і можа быць іхнім. Яна ж праўду казала, ні жыццё, калі не любіш – не век цярпець, не любячы. Але за гэтымі думкамі надыходзіла нешта іншае. Халаднаватая, разважная і душу Васіля гнёў камень. А куды ён пойдзе? Як ён кіне ўсё, чым жыў усе дні цэлыя годы, што набываў такую партасцю па крупінцы па зярнятку такім трудом свету белага не бачачы. Можна было б і не ісці нікуды не кідаць нічога, просто ганну ўзяць да сябе. Але ж тады, што стае гаспадаркі будзе, зямля лепшая прападзе, Каня аддаць трэба будзе, За хату новую век не расплоцішся, ды да і пра малое падумаць. Як яму, без бацькавічу няшчаснаму быць, жывога бацьку маючы, А што без бацькі будзе? Гэта ж ясна. Не аддасць мане яму хлопчыка, не аддасць, а там возьме, хто яе сабе з хлопцам і звядзе гад такі за нішто, яго чалавечка, бацькаву кроў. І сынок, радасць яго і надзея, і гаспадарка, якая так ужо зладкавалася была ўжо. Конь, зямелька, хата. Дзе ты, калі ты ўсё гэта зноў набудзеш? Але за гэтым чуў Васіль зноў, абдымак ганнен. Бачыў, як яна гаспадыняй у хаце яго. Мары. Ізноў Васіль парываўся да яе і прагнуў. Вялікія, непрымірымы імкненні рвалі Васілёву душу. чыстку рабілі ў зале нардома. Народу было поўна. Людзі сядзелі на лаўках, стаялі з бакоў ля сцяны, ціснуліся ззаду каля дзвярэй. Дзве лямпы, што віселі над сталом прызыдума і пад брусам пасярэдзіне столі, кідалі два кругі святла. У адным з іх быў стол пад чырвонай тканіны, за якім сядзеў прэзідыум, а ў другім дзясятка паўтара радоў тых, што слухалі. Уся іншая частка залы была ў паўзмроку, толькі і прыгледзеўшыся можна было ад сцэны бачыць чубы, лысіны, бароды і хусткі. Хоць старшыня, узіраючыся ў залу не раз стукаў далонню па стале, загадваў сядзець ціха, не перабіваць. Гаманілі часта і перабівалі, хоць прасіў не курыць, але ж курылі. За сталом было трое, камісія па чыстцы. Пасярэдзіне сядзеў старшыня камісіі белы, работнік парткалегіі ЦК партыі Беларусі, камуніст з лютага 17 -го года, прысадзісты, шчуплаваты, немалады ўжо з зачасанымі назад пасівелымі валасамі, спакойны у манеры гаварыць і ў рухах. Абапал старшыні былі члены камісіі, чорны вельмі жвавы і вельмі худы галенчык, прафсаюзны дзеяч з мінска былы майстар па вырубу хромавай скуры і шыракаплечы вышкаваты з выгляду беразоўскі чыгуначнік. Абодва члены камісіі першы час пад позіркамі столькіх вачэй чулі сябе неабыякова. Беразоўскаму было як бы няёмка, ён амаль не глядзеў у залу і нібы не ведаў, куды пакласці рукі. Галенчык жа, ад увагі такога мноства людзей быў поўны ахвоты дзейнічаць. Трымаўся вельмі ўпэўнена смела, здавалася, не ведаў, куды дзяць энергію і смеласць свае. Позірк яго паволі цвёрда хадзіў па радах, па абліччах, раз пораз спыняўся з увагай. Галенчык углядваўся, вывучаў з нейкім сваім вывадам ішоў далей поглядам. Раз пораз ён адрываў позірк ад залы, тады чорныя бліскучыя лупаватыя вочы яго разбіралі таго, хто быў з боку стола. У такім павароце на худой птушынай шыі галенчыка быў відаць вялікі кадык, ды ва ўсім яго вобліку было штосьці птушына і пагрознае. Ва ўсіх траіх галенчык прыцягваў найбольшую ўвагу, здавалася, што не белы, а галенчык, галоўны тут старшыня. выклікалі сакратара райкома башлыкова. І святло падала трохі збоку і спераду яно паблісквала у гладкіх бессівінкі валасах выдзяляла моцны чысты лоб моцны нос плечы і яно адзначала кожную ямку кожную маршчынку рабіла башлыкова трохі старэйшым але ў такім святле было відаць які ж ён малады дужы і прыгожы Гэты ўражанне дужасці яшчэ падмацоўвала упэўненая пастава, строгі ладны зеленаватага колеру кідзель, стрыманы ў той жа час энергічны голас. Было відаць, што башлыкоў адчувае сябе цвёрда, што яго нішто не трывожыць. Роўна, голасна і разам з тым сціпла казаў ён пра сваё жыццё. Нарадзіўся ў 1904 годзе ў Гомелі у рабочай сям'і. Бацька рабочы па чыгуначцы і сам ён рабочы з малых год спачатку на чыгунцы, а потым на электрастанцыі. З юнацкіх год у камсамоля, а потым у партыі у час работы на электрастанцыі быў вылучан на кіруючы камсамольскую работу, быў пасланы вучыцца ў мінск на шасцімесячныя курсы кіруючых камсамольскіх работнікаў. Пасля курсаў быў вылучан на партыйную работу ва ўпраўленні чыгункі. Сціпла проста сказаў башлукоў, што з упраўлення чыгункі ён пасланы партыяй накіруючую работу ў юравіцкі раён сакратаром райкома. Ніякіх спагнанняў, ваганняў у правядзенні партыйнай лініі ў мяне не было. Дадаў бы шлакоў голасна і цвёрда, як бы падводзячы вынік свайму яснаму жыццяпісу. Ні ў якіх антыпартыйных групіроўках ніколі не ўдзельнічаў, вёў і буду весці з імі самую бязлітасную барацьбу, як і са ўсімі тымі, хто будзе спрабаваць адхіліць нас ад генеральнай лініі партыі. Башлыко ўжо скончыў, але ўспомніў і даказаў: За граніцай сваякоў няма, асуджаных савецкім судом таксама няма, ні з блізкіх сваякоў, ні з далёкіх. Ніводнай плямкі. Ідэальная біяграфія. Падумаў ці адчуў мусіць не адзін апейка. Але апейка, які ведаў і помніў тое, чаго не ведалі ці не прыгадвалі іншыя, можа быць, як мала хто падумаў, што ўсё гэта, нібы такое пераканаўчае яшчэ не ўсё, далёка не ўсё, каб паказаць, чаго варты чалавек, як партыец. Апейк учылася ў гладзенькім гэтым жыццяпісе башлыкова, як бы нават нейкая няпраўда за ўсім гэтым гладзеунькім, роўненькім і прыгожанькім. Тут паступілі на таварыша башлыкова вось такія скаргі, старшыня камісіі з вельмі спакойным дзелавітым выглядам нягледзячы не на башлыкованне ў залу у вялікай цікаўнай цішыні разгарнуў папку і прабег вачыма па паперцы па адной па другой і стаў чытаць гэта былі паперкі з тых што называліся кампраметуючымі матэрыяламі якія камісія збірала калі рыхтаваліся да сходу башлыкоў у першы момант было відно трохі занепакоіўся, але паслухаўшы адну другую скаргу паспакайнеў і стаў перад сталом і гаварыў зноў упэўнена з годнасцю чалавека які ўсё што ад яго залежала рабіў і будзе рабіць а як калі чаго і не зрабіў то толькі таму што гэта не ад яго аднаго залежала Яму гэта было добра гаварыць таму, што амаль усе скаргі былі ў аснове сваёй не так на башлыкова самога, як на райком, на розныя непарадкі ў мястэчку, у сёлах на жыццёвыя нястачы. Былі дзве запіскі са скаргамі, што не хапае солі і керасіны. Башлыкоў адказаў, што ўсё гэта выдзяляюць раёну і яно не залежваецца. У адной запісцы абураліся тым, што забіваюць свіней кароў, прадаюць мяса з-пад палы, дзяруць людзей шкуру. Башлыкоў таксама абурыўся, сказаў, што партыйная арганізацыя вяла і будзе весці бязлітасную барацьбу з гэтымі злачынцамі і спекулянтамі. І папрасіў, каб пра кожны такі выпадак паведамлялі ў міліцыю ці яму асабіста. Хтосьці паскардзіўся, што ў бярозаўцы, калі аддаводзілі зямлю пад калгас, няправільна абрэзалі зямлю, а ён паабяцаў, што пасля сходу паедзе ў бярозаўку і высветліць усё сам. Скардзіліся, што прыцясняюць веруючых башлыкоў тады стаў з гневам гаварыць пра рэлігію пра шкоду рэлігіі самакрытычна прызнаўся што таварыства бязбожнікаў настаўнікі і камуністы ў сёлах няумела змагаюцца з рэлігійным дурманам у адной запісцы было як папрок неспадзяваная для такога сходу чаму сакратар таварыш башлыкоў сустрэўшыся на вуліцы ні з кім акрамя сваіх сяброў не здаровается. Не кажучы уже про тое, что каб знять шапку, попытать як здоровье. Калі белы прочитал гэтае пытанне, у зале хтосьці, мабыць, от несподелки засмяяўся, засмяяўся знарок весело и башлыкоў. Я здороваюся, отказаў ён. Белы з цікавасцю слухаў, як па зале ішоў даволі дружны і нядобры гоман. Ну, з людзьмі, которых я знаю ці которым веру, я не толькі здароваюся, я падаю руку, паспрабаваў адужыць гоман башлыкоў, а потым зноў загаварыў цвёрда. Мала ж ты каму верыш, Упёк яго хтосьці з залы голасна і злосна. Зноў пачуўся гоман неспакойны, непрыхільны. Твар башлыкова патрохі стаў чырванець. Востры позірк пабег па радах, узіраючыся і шукаючы той голас. Я з усімі здаровацца. Не магу, калі бы хацеў, сказаў башлыкоў, не бянтэжачыся. У раёне тысячы людзей, а я адзін. Правільна, падтрымалі яго некалькі галасоў з залы. Паважаць людзей трэба. Зноў выбіўся той, моцны злосны голас. Нос задзіраеш рано. Зазнаўся, молад яшчэ, пайшло зноў па радах. Я не зазнаюся, сказаў башлыкоў, гатовы ў парта абараняцца, ніколі не зазнаваўся. Прамовіў ён яшчэ мацней і раптам разважна цішэй дадаў. Але, ну, канешне, у мяне таксама могуць быць, недахопы. А вось гэта правільна, згадзіўся цяпер белы, і потым старшыня пастукаў алоўка па графіні, запытаўся ў залы. Якія таварышы ў башлыкову пытанні прашу іх задаваць. І тут стала ціха. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук